Die leiers van die mense het in Jerusalem gewoon. Die ander mense het lookies getrek om te zien wie in Jerusalem moet woon. Een uit elke tien mensen moest in Jerusalem woon, die ander mensen het in die ander stede gewoon. Die mensen het allemaal geprijs wat zelf besluit het om in Jerusalem te woon. Hier is de name van die hoofde van die provincie Jida wat in Jerusalem gewoon het. In die ander stede van Jida het elkeen op zijn eie plek gewoon, die Israëlieten, die priesters, die levieten, die tempelslawe en die nageslag van die slawe van Salomo. Partij mensen van die stammen Jeda en Benjamin het in Jerusalem gewoon. Van die Jeda stam was daar Ataya sien van Usia sien van Sogaria sien van Amaria sien van Sefatia sien van Maalalal. Hulle was van die nageslag van Peres. Van die nageslag van Sela was daar Maosea sien van Barak sien van Kolgoese sien van Gassaya sien van Adarje sien van Nojarep sien van Sagaria. Die mannen van die nageslag van Peres wat in Jerusalem gewoon het, was allemaal saam 468. Hulle was mensen wat hulle eie grond gehad het. Van die Benjamin stam was door die familie van Salus sien van Messalam sien van Joet sien van Pedajo sien van Kolajo sien van Maoseo sien van Itiel sien van Jesajo. Salus' broers was Gabai en Saloi. Daar was 928 mensen van die Benjamin stam. Hulle hoof was Joel sien van Sikri. Jeda sien van Sienua het regeer oor die tweede stad. Van die priesters was door Jedaio sien van Joarib Jakin en Seraja sien van Gilkia sien van Mesalam sien van Sadok sien van Mirajot sien van Achitep. Achitep was die hoofopzichter van die tempel. Daar was 822 priesters wat bij die tempel gewerkt. het. Daar was ook Adorje sien van Jerogam sien van Pelalio sien van Amsoi sien van Salgaria sien van Paschir sien van Malkia en die ander priesters saam met om. Hulle was 242 familiehoofde. Daar was ook Amasai sien van Asarel sien van Achsai sien van Meseleemut sien van Immer en die ander priesters saam met hom. Hulle was allemaal saam 128 en hulle was belangrijke mannen. Hulle hoof was Sabdiel sien van Gedolem. Van die Levite was daar Samaya sien van Gassib sien van Asrikam sien van Gassabo sien van Beni, en ook Sabbatai en Joosabat, hoofde van die Levite wat die werk buiten die tempel gedoen het, en Matanio, die leier van die koor wat die Heere geprys het en vir hom dankie gesê het. Matanja was die sien van Micha, sien van Sap, die sien van Asaf. Daar was ook Papikja, die tweede broer van Matanja, en Abda, sien van Samuel, sien van Galal, sien van Jediten. Die leviete in die gewijde stad was allemaal saam 284. Die poortwachte Akkep, Talmon en die ander leviete wat die poorte opgepas het, was allemaal saam 172. Die ander Israëlite, en die ander priesters en levite was in die stede van Juda. Elkeen het op zijn eigen grond gewoon, die tempelslawe het op die offel gewoon, hulle hoofde was Sicha en Gesma. Die hoof van die levite in Jerusalem was Isi sien van Bani sien van Gassaba sien van Matanio sien van Mecha. Hij was van die nageslag van Asaf. Asaf zijn nageslag was die mensen wat moest zingen terwijl die priesters die werk bij die tempel gedoen het. Die koning van Persie het besluit dat hulle elke dag moet zingen. Petagla was die koning van Persie's raadgever oor dinge van die Israëlieten. Petagla was de sien van Meese Sabel van die nageslag van Sirach sien van Lida. Partij ideers het gewoon in plekke nabij hulle grond. Hulle het gewoon in die stad Kiriat Arba in die dorpe daar nabij, in die stad de Bon in die dorpe daar nabij, in die stad Kavziel in die woonplekke daar nabij, in die stede Jesua, Mulada, Bitpielet, in Gassarsel, in die stad Perseba in die dorpe daar nabij, in die stad Siklag, die stad Mekuna in die dorpe daar nabij, in die stede in Remon, Suera, Jarmet, Sanweg, Adelam in die woonplekke daar nabij, in die stad Lakes en in die veld daar nabij in die stad Osaka en die dorpe daar nabij. Hulle het gewoon van Beersheba tot by die Jonoom Vallei. Die mensen van die Benjamin stam het gewoon in die stad Geba en verder, in die stede Mekma en Aja, in die stad Betel en die dorpe daar nabij, in die stede Anatot, Nop, Ananea, Gasor, Roma, Getayem, Gadet, Sebum, Nebalat, Lot en Onu, en in Ambachman Vallei. Partijgroepen van die Levite in die land Jeda het gaan woon in die land Benjamin.